Bl-għajnuna t'Alla wasalt mill-Awstralja illum fejn verament għamilt żjara pastorali għaliex iltqajt ma' ħafna mill-emigranti tagħna li jibgħatu jsellu għalikom u magħhom tkellimna dwar il-ħajja nisranija. U waħda mis-sodisfazzjonijiet li għandi frott ta' din l-esperjenza ħaġa li ma kontx nistennija u illi ħutna l-immigranti fil-parti l-kbira tagħhom, għandhom interess fil-ħajja Nisranija, fil-ħajja tal-Knisja. U ltqajt ma' xi ħud illi edifikawni bil-ħajja spiritwali profonda tagħhom. Fi kliem ieħor, fl-impenn tagħhom għall-qdusija. Nistqarr magħkom illi ċertu xhieda li tawni uħud mill-immigranti tagħna mhux lakemm tismagħha, hawnhekk. U nsemmilkom każ partikolari. Kien hemm omm u staqsejtha dwar kif sejra t-tifla tagħha miżżewġa. U qalt li ħa ngħidlek, qalt li darba mort għandha u dħalt fil-kamra tas-sodda tagħha. u nara ktieb fuq il-kumudina, qed ħa nara x'inhi taqra t-tifla li illum hija miżżewġa u kienet taqra ktieb X'għandek tagħmel biex tkun qaddisa jew qaddejs. Temmnuha din? Jien nixtieq li jkollna ftit mill-ġenituri tagħna illi jagħmlu stqarrija bħal din, xhieda bħal din, li uliedna fost il-materjal li għandhom f'idejhom isibu xi manwal, xi ktieb li jgħinhom biex jikbru fil-qdusija. U komplet tgħidli din l-omm, Għad jien nirringrazzja lil Alla illi bintej tieħu b'impenn il-ħajja nisranija. Qaltli però taf kemm trid titqabad? U dan ifakkarni f'dak li smajna fl-ewwel qari illum. meħud mill-Epokalissej, illi biex aħna naslu għall-qdusija, aħna rridu nikkumbattu, aħna rridu nitqabdu. San Ġwann jgħid li fid-dera li kellu kif jirrakkunta fl-Apokalissej ra dik il-kotra ta' nies ġejjin u staqsa minn fejn huma ġejjin. Ġejjin mit-taqbida li jilbieshom ħassluh fid-demm tal-Ħaruf. U għeżież tiegħi, jekk il-vokazzjoni tagħna hija l-vokazzjoni għall-qdusija, U kulħadd huwa msejjaħ biex jingħaqad ma' Alla, għax din hija l-qdusija. Aħna ma nistgħux ma ngħaddux minn din l-esperjenza tal-kumbattiment tat-taqbida. U hemm żewġ forom, almenu nsemmi żewġ forom ta' Sfidi li aħna rridu niffaċċjaw. L-ewwel nett hemm l-isfida biex aħna nagħmlu s-sewwa, biex aħna nkunu ħbieb tas-sewwa u ħbieb ta' Alla. Għaliex iris tiegħi it-triq għall-qdusija hija t-triq għat-telgħa U dak li jitlob minna Alla li nbierek, xi drabi insibuha bi tqila għax imur kontra l-inklinazzjonijiet naturali tagħna. U għalhekk ħafna bnedmin, ħafna Nsara, jieqfu fin-nofs f'din it-triq. Għaliex l-ideali tal-Vanġelu, il-proposti li għamlilna Kristu l-Mulej, narawhom tqal, iebsin, u allura neqtgħu qalbna. Imma nerġa' ngħid dak li jgħid San Ġwann fl-Apokalisse. Aħna rridu ngħaddu minn din it-taqbida. Bl-għajnuna tad-demm ta' Kristu, il-Feddej tagħna. U għalhekk ma neqtgħux qalbna illi nippruvaw ngħixu l-valuri, l-ideali li jippreżentalna Kristu fil-Vanġelu tiegħu. Semmejtilkom l-eżempju ta' dik il-mara illi qed taqra l-ktieb X'Għandha Tagħmel Għall-Qdusija? U naf jien kemm kellha tikkumbatti kontra l-mentalità kontra l-ħajja, pereżempju, biex hi tista' hi u żewġha jistgħu frott l-imħabba tagħhom ikollhom familja sabiħa. Imma hemm diversi sferi oħra fil-ħajja fejn min irid ikun xhieda ta' Kristu irid Imur kontra tiegħu nnifsu. Imma mbagħad hemm kumbattiment ieħor, il-kumbattiment kontra l-ħażen, kontra dak kollu illi ifixkilna, jaqtgħalna qalbna u jbegħedna minn Alla. Fi kliem ieħor, kontra l-ħażen, kontra d-dnub. Ejju għeżież tiegħi, anki hawnhekk aħna rridu kieku nrabbu ftit tal-kallijiet, inħarxu ftit il-ġilda meta niġu biex nissieltu kontra t-tentatur. li jagħmel ħiltu biex lilna itellifna minn din il-ħbiberija tagħna ma' Alla, li lilna ineżżagħna l-libsa tal-qdusija. Però anki hawnhekk ma rridux neqtgħu qalbna, imma rridu nittamaw iktar fil-grazzja, ta' Sidna Ġesù Kristu. Għaliex kif il-Mulej Ġesù rebaħ lill-ħażen, rebaħ lit-tentatur bit-tentazzjonijiet tiegħu, hekk ukoll f'din it-taqbida aħna nirbħu, noħorġu rebbieħa fuq il-ħażen u l-ħażen. Għeżież tiegħi, mela hemm dawn iż-żewġ tipi ta' ta' qbida fil-ħajja tagħna. Mhux biss it-taqbida kontra l-ħażen, imma t-taqbida wkoll l-impenn tagħna biex nagħmlu t-tajjeb. U b'dan il-mod aħna nkunu qegħdin nikkorrispondu mas-sejħa. li għamlilna Alla l-Imbierek biex aħna nkunu ħbieb tiegħu, biex aħna nkunu parteċipi sħab mill-qdusija tiegħu. Jalla, għeżież tiegħi, din il-ħeġġa u x-xewqa għall-qdusija ma tkunx Għalina biss li aħna nsiru qaddisin, imma jkollna wkoll fina ħeġġa li nqaddsu lill-oħrajn jew li ngħinu 'l ħaddieħor jikber fil-qdusija. U anke f'din il-ħaġa 'il quddiem għad inkellimkom aħjar, Kemm għandhom bżonn ħutna l-immigranti, speċjalment il-kbar, dawk li marru fis-snin ħamsin, sittin. Għandhom bżonn min jgħinhom biex anki huma joħorġu rebbieħa fit-taqbida li twassalhom għall-qdusija. U allura nerġa' ngħid, m'għandniex biss nixxenqu aħna li nkunu qaddisin, imma għandna wkoll naraw x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu lil ħaddieħor jikber fil-qdusija. Ikun imfaħħar Ġesù Kristu.